Ba, indarkeria salatzeko, indarkeri poliziala salatzeko. Gehiegikeria e, gauza bada, beraiek eh, baituztea gaindu batzuk e, eh, bete beharrak, noski, E, e, Il y a eu un meurtre, on ne tire pas sur, euh, sur quelqu'un, euh, euh, qu'elle ait fait une faute, qu'elle ait bu ou pas, parce qu'on n'en sait rien. Et même si elle avait fait une faute, on prend une plaque d'immatriculation, et puis dans ces cas-là, on l'arrête et on la condamne, mais on ne tire pas sur quelqu'un, quoi. C'est pas normal. Beti uste jo jungera gutak, baina azkenean bai ere gertatzen da, bai poliziarekin ez du balio joitea hiri zinez handietara olako kasuen ikusteko. Zakitzen zer egiten dute, baina handia hiltzea da zinez azken opzio eta kasik segurniz bat zira besta imat opzio.